Pichha kah capítulo. Ananiaspa hinaspa zafirapa PA manta. Ananias su tío warmin SAFIRAPIWANG Rantikururhaku chakrankuta. Paikunam wakin Ananías mi Ananiasmi kunamang aparha WAKILANTA llapanta hina. PA mi kay kai engaño Inaptinmi Pedro Nerja. Ananías, imanas jamás satanasja tan tanjasurjanki, chakramanta pagasusjayki wakin juljita arakikuykuspayki, chuya espirituta paga, manachum chakraykiha jampa karja, ñar anticorruptiqueja manachum jampa karja chay Dios tam mana morona tacho nispa. Kaita uyariruspanmi, Ananias qunqayta pampaman wichiykuspa wañururqa. Chaymi llapayan yachaqkuna anchallataña Y mi cuerpunta, wankuykuspankuj winkuna wantururqaku pampamunankopa. ora kimsa hora pasaruptinmi Ananiaspa warmin pasa kay manta mana imatapas yachastin. Chaymi Pedro Taporja. Chay precio nisqaykichikpichum y chakraykichikta, Nispa. Enaptinmi safira nerja. Ari, chay presiupim. Nispa. Pedro ñatagmi nerja. Imanas jama señor pa espiritunta pruebanaykichikpaqa, waqaya yaykumuchkankuña, Con pampamuq runakuna, ñatagmi hamta apasunki, nispa. Pedro Pedropa zafira safira Wichikuspan wañururqa. Chaymi jovenkunayaykuikamuspanku, wañushqataña tariykuspanku aparqaku husanpa waqtanpi pampamunankupaq. Chaymi llapa iñiqkunawan lliwchayta llapallan yachaqkuna llumpayta mancharikurqaku. Milagrokuna rurasqankumanta. Llapa iñiqkunam huk sunqulla huñunakuqku templopi, kaq Salomonpa portalninpi. Apóstol Kunam Dios milagro kunata milagrokunata runakunapi y Wakin runa taman asuykuyta Timpas runakunapa ni mikarjako. Achka runakunam warmi warmipas, Señor Jesucristuman tapapuncha umirajko. mirajku. Unquqkunatam hatakunapi Chainatak chakanakunapi kalikunaman Y Ichapas Pedro y sanuyarachinman. Nispanco. Chaynallatajmi huklao llaqtakunamantapas hamuqku, achkarunakuna Jerusalemman, unquqninkuta hinaspa demoniopa ñakarichisqan runakunata apamuspanku. sano llapallanku Pedro Tawan Juanta cona manta jefinkunam cona y kajkunapiwan, envidia korjako. Inaspam kunata apiruspanku kalabosoman hinarurjako. pan señor señor amuspan punkuta kicharurja. Paikunata hurjuruspan minerja. Temploman kichikia, runakunaman willakamuichi y mosoq vidamanta tukuykai kunata. Nispa. Chaymi achikiaruptillan, temploman rispanku yachacherjako sacerdotikunapaq ifinkurañataqmi paywan kaqkunapiwan kortipi kupa ayachirqaku Israel KASTARUNAKUNAPI liu lliw kamachikuqkunata hinaspankum kacharqaku apostolkunata calabozomanta pusamunankupaq guardiakuna calabozoman charuspañataqmi apostolkunataqa manaña jacucho chaymi kutirispanku willakurqaku calabozotam tariramoniko hina wichqasqata Unkupi kunapas hinayam kuidachkan. Kichaykupti o ukupi manaña pipas kashachu, nispa. Templupi kunapa guardia jefinwan sacerdotikunapaj jefin, chaita uyariruspankum tapunakurjako, Imarachcha pasakunjapas. nispanko. Chay ratullam, ukruna hamuspan nerja. Chay kalabosupi kichikruna Templo templupim nispa. Inaptinmi guardiakuna jefenkupiwan rirqaku, inaspam runakuna rumiwan cospan con mana y posa morjaco. Chay autoridad autoridadkunapa nerja. Niam camachirja y Ñam Jesús mantaga ama yachachinaykichikpaq. na pi y kunata yacharachispam, Ñuqaykuta kallpawankiku chay Jesuspa Inapting Hinaptinmi wakin apostolkunapiwan Pedro nerja. Runakunamanta puntataqa Diostam kasukuna. Hamkunam Jesusta chakata chikunapa wañurachirqankichik. Dios abuelonchikunapa Diosninmi kawsarirachimurqa. Paitam Dios hatunchaspa huqarirun alliqlawninman, en Inaspa salvaqninchik kanampaq. Chaynapi Israel en kastamassinchikuna huchankumanta wanakospa pampachasqa manta Kaykunamantaqa com testigo kaniko. kunaman Dios Diospajusqan chuya espiritupas. Autoridadkunañataqmi kaykunata uyariruspanku Inaspam jaco en wañurachinkupaq autoridad autoridad mi kachkarga. Huk fariseo Gamaliel su tío. Pai mi carga Dios manta y achachig maestro. Pai tam para una cuna yumpaita paita Pai mi sayarispan kamacherga, apostol kuna huklauman yoxi pam Inaspam pa autoridad kunata tanerja Israel pa mirainin masi kuna. Allinta piensaichik, imam kairunakunawan ruranaikichikta. punchao kunapim Teodas hatarerorja alin hatun rexisjapa hapikuspan. Paitam haterjako, yajatawa pacha kronakuna. Ichaja liu liu liu chejerurjako. Chaynapi Karha, karja. mi Galilea laumanta kaj judaspas, liaparunakunata punchawkunapi llaparunakunata hatarerachirja. Ichaga paitapas kunapas tuku y tukuyinastinman chejerurjako. Chaymenikichik. Ama Otagh kay runakunataqa. Paykunataqa awkallataya Tichuya Sichu yachachisqanku, otak imam manta runakunallamanta kaptinqa chinkarunham. Diosmanta tapas ichaqa, imayna puchukarachiytapas mana atiwaqchikchu. Dios pa Diospa kuntrampi piliachkawaqchik. Nispa. Chaymi lliwchanku paipan ishanta kasukuspanku, apostolkunata hayaykuspa asuterqaku. pasuting manta amaña rimanankupaq kamachispallam kachaykurqaku. Chaymi kortimanta apostolkuna Jesucristo llumpay manta penjako sutinmanta penqakuykunata dios Diospa permitis Manas Manasamaikuspankom, Zapapunchau utimplupi a wasikunapi en aspa Jesucristo manta willakojko.